Martin joins Spiral mafia. Yeah. Yeah. Ah, puro pasasalamat lang pagkausap aking God Nagtitrip sa kalsada pagkasama aking squad Yung magkakagulo paglapag ko sa inyong syudad Chikas nag-EDM sa Matagalan to na parang motolite Pero sabi nila sa akin na the good dayang Pag ako'y na nadedo masasabi mong sayang Ewan natin malay mo ako ay masamang damo Pag dumidiskarte kakanta ko ang kasama mo Nagwiwid kumakain at gawa ng mixtape Natainan ibang rappers dapat tawag shit tape Sinusulit hanggang death joints aking set Yung mga may ayaw sa akin Yaan mong ma-reset Daming mga bagay-bagay na gusto mong alamin Pwede kitang singilin pero libre na to mamen sagot mo Pag siya ay nawawala Gusto daw niyang magpatato Pangalan ko sa kanyang arm Gumigising ko kailan ko gusto Walang alarm Tigas edit sa umaga At ako'y nagkakape Binibilang ang pera na ginawa ko kagabi Almusal ay masarap Halatang ito'y good day Kita ko ang future ko Malinaw pa sa Blu-ray Ewan ko kailan ang concert Pero ikay mag-abang Ako yung kaibig kaibigan mo na pwede mo nang pagyabang Pagtawag ko sa iyo, ini-speaker mo ako Pagdating sa perang to ay parang teacher mo ako Panoorin mo aking mali at matuto ka don Ingat ka sa ibang rapper, baka mauto ka nun Boogie man, relax lang, kochi chonky chikas 5-0 parak si loop, ako ay umiiwas Para Dun sa Patok Bato, malapit tayo dun. Kaya dyan. Ikaw magsabi dito. Sinigang na ano? Sinigang na. Lechon. Lechon lahat eh. Mas mura yun. Kay may halong gulay yun kahit pa Dalawang sinigang na lechon, dalawang sisig. Ano yung plain lang sisig? Ano ba yung isa? Wala. Tapos, dalawang gulay. Ano, isang chapsoy, isang pakbet.